kiam vi estis plei felicia en la vivo. Anta multa iaroi publicigis en Europo revuo Bazaro sub la cef redactorado de internazie conata rumana esperantistino Julia Sigmund. Entiun revuon si enconducis suffice curiosan rubricon en formo de demando al giai legantoi. Chiam vi estis plei felicia en la vivo? La rubrico furoris, cae pliol cent legantoi sendis sia in viv racontoin al la revuo. Fine, la tuta collecto estis publicigita ciel libretto. Tiu simpla initiato resultigis ondon de optimismo cae homamo. Julia Sigmund forpassis ie la dudectria de marto du mil dudec, ciel victimo de covim decnau, en sia naudeca agio iaro. Si estis eminenta homo, verkistino, pupactoro, redactoro, activulo en nia movado si estis premiita plur foie en belartae concursoi. Ancao sia frato istvan Sigmund cae Edzo sen Roden estas verkistoi. En junio du mil aperis nova numero 297 de la revuo Contacto de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo cun tre riccia en havo. Inter serio da tre interesse articoloi aperis la curiosa invito de la redactoro, la brasilano Rogener Pavinski, che oni faru omagion al Julia Sigmund. Nome li proponas relancion de la rubrico pri felicio. Oni scribu alla revuo cae rapportu prisia momento de felicio en la vivo. En tempo de pandemio, ien bela omaggio cae instigo al optimismo. La revuo contacto meritas cies attenton. Gi estas grava cae valora en la esperanta culturo. Gi aperas regule ec de 1963, cae estas legata en naudec landoi. Gi estas principe cultura nemovada. Facte, primovadae articoloi aperas en relative eta proporcio. Gi estas publicigata sub la auspicio de Universala Esperanto Asocio. Citiu lasta numero estas tre ricia. La cef articolo havas audazan politican coloron, cae aliae aulogae temoi plenigas gian dudec quar pagioin bele illustritaina cae moderne fasonitain. Inter aliae articoloi oni trovas La filinoi de Ciro, pensiga texto pri la raitoi de virinoi en Mesoriento. Ciui estas la parasitoi? Intelligenta recenzo pri la filmo ciu gainis la pli altan premion en la lasta Oscar Film Festivalo. Cai en Rafael Milomen, en du musicae universoi, oni povas lege interviuon con Brasila esperantisto musicisto. Crome, ciam amusa cae humura estas la rubrico La Blaga Blogo de la cataluno Victoro Solé. Contacto aperas ses foie en ciu iaro, ciam cun bonega en havo. Gratulon al la tuta skipo ciu gin productas. Longan vivon al gii.